Ezabuli ya kikumi na mkaga Ruanga omurokozi wa Isiraeli Mushingize omukama Haleluya musime omukama aruo burungibwe aruo kuba ekishake keira eliona Noa ayakubarura ebyamani ebyo mukama akozire anga kolekya ekitino akekyona baberwa abali kukoza amazima bakaikara nibakora ebigorogokire bali nyijuka waitu mukama oro oligirira eyangali yawe ekisha banyambe oro olibarokora nijembone endonkwa zawe nizigoshoka nshanduke kubona eyangali yawe niliyeshanda nshemererwe amona abawe Ichwe amoi nabaishe ichwe tukafakara twakora entambara twakora kubi batata ichwe oro baba ile bali misiri tibafire obikorwa byawe ebyokutangaza tibayitukire bungi bwakishakyawe shana bajemera rukira byona anyanja rutuku kyonka akabarokora nkoko yabaire aragaine kuoleka bushoborabwe obwamani akarotokera inyanja rutuku yayomera yabarabya obuziba bwomire nkairungu akabaiya omimikono yomubisha yabayura omumani gayabanobaga amaizi gabunda ababisha babo tiyasigairweyo onomo niro bayikirize ebigambo bye paka oyani bamusingiza kyonka tibakerereere kwebwa ebyo yabakoleere tibalinzire kabategekera bakarujukira omwirungu baanigaza ruwanga omwishwa ebyo bayenzire yabiba kyonka yabaretera endwara yokubawurutura oru abantu omu rusisira pakimbire musa ekisho na aroni omutakatifu wa ruwanga ensi yashamuka emira datani no mutekogwa abiramu egubutamira kwakwo omuliro gujumbuka omumuteeko gwabo endimize muliro ababizi boki omuli olebu pakakora enyana bafukamira kishani ekijugutano tibafukamira ruwanga bafukamira ekishushani kente ruli abunyazi bayebwa ruwanga omurukozi wabo ayabaire akozire ebyamani omuli Misiri ebikorwa katangaza omunsi yaamu nebyokutinisa anyanja rutuku kityo yarayira kubasirikya kamusa endonkwa ye atakumwesimbire mu maisho kumutaisiriza ekiniga atabasiriki kandi ensi nungi bagigaya arokutaikiriza kiragano ke umaye magabo bajojoba era kalio mkama tibali uliri niro yaimkize omukono akarayira oko alibaitira omwirungu nabayijukuru babo kubanaganaga omumaanga akabamalira omunsizona abo baye kwata bahali owapeoli balya nebitambo ebyongeirwe abokuzimu omubigiro byabo banigaza mukama baterwa oburundu Aho Finehasi aimuka abagwa omugati oburundu butuleram ekyo kikamwanjura oko ali mugorogoki amakiro gona eira iliona bakamunigaliza anchuro za Meriba orushengo rwagwera Musa yazira bonene bakamugiza obushanshame yagamba nabarotokera amahanga tibaga sirikize nkoko mukama yabaire abaragire ekiriwo bayetaba namahanga bakwata emigirire yabo bakolera ebihuku byabo nabyonene byababera mutego batabani babo nabara babo babatambira abazimu bashesha obwamba nyakatetere obwamba bwa batabani babo na bara babo abo batambire ebiyuku bya Kanaan ensi obwamba bwagiyagaza oku niko ebikorwa byabo byabaagaize omubigiro byabo baburwa obwesigwa abo mukama yani galira abantu be abawene nenyabwe yabangira kimu yabanaga omikono ya mahanga abo abatabendaga babatwara ababisha babo bababonesaye naku bababairu babo akabarokora emirundi nyingi bonene bayao okumushenga okufakara kwabo kwabagarura ahansi kibe kityo tiyabanagiraine muna kuzabo akaulira kutaka kwabo yabaganyira yaijuka endagano ye arobungi bwekishake ya yeiza ababaire babatwete endole yaba omutima gwo kubaganyibwa tukize waitu mkama ruwanga waitu tushoroze otuiye omumaanga tubone kusima ibara lyawe litakatifu twebuge kitinwa kyawe asingizibwe omukama ruwanga wa Isiraeli eira iliona abantu bona bagambe bati amina musingize omukama haleluya